Martxoak hogeita bost gaur aste azkena da eta hau berrion albistegia duzue zari irratiaren albiste bankizuna ze titularrarekin irekiko dugu gaurko albistegia xabi. Bai, garazi, martzoko oiko bilkur gaur aste azkenarekin ospatuko da. Bos puntuz osaturiko udalbatza izango da gaurkoa horien artean bakarra mozioa izango delarik printzipioz askorik luzatuko ez den oiko bilkura hau gaur asteazkenarekin azkenarekin hilabeteko azken asteazkenarekin azkenarekin kointze dituz ospatuko da beti bezala atxeleko seiterritan udalean. Estrobit argiztapena tailerrean parte hartzeko azken aukerak zabalik. Berriozarko argazkilarien bergazki kolektiboak antolaturik eta Natxo Gutierrez ezaguna den erreportari grafikoaren laguntzarekin monografiko bat prestatu da martxoaren ugita zazpi eta ugita zurtzerako asteburu honetarako hain zuzen estrobit eta flash argiztapenak ikasi alko dira amarro orduko iraupena izango duen tailerrean interesdunek info abildua bergazki.net elbidean izan eman beharko dute adi hausie tailerrean parte hartzeko Azken aukera baita Eta aukera zabalik eh, ere garazi Euskarazko ipuinen 2008ko aur lehiaketan parte hartzeko. Lehen ezkuntzako berriozarko aurrei zuzendutako lehiaketan gai libreko Euskarazko ipuinekin parte hartuko dute berriozarko gaztetxoak beti ere 2008ko martxoaren hogeita maika baino lehen aurkezten badituzte ipuin lehiakideak auzo bulegoan noski arauek azaldutakoak jarreki. Musika eskolako kontzertuak aurrera darraite. Musika tresnen ikasleen kontzertuak erritmoa hartu dute eta gaurkoan perkusio hilariak izango dira gure belarriak gozaraztuko duztenak. Kontzertu atxaldeko zazpietatik aurrera intzun izango dugu berriozarko musika eskolan. Aizi pasiboaz diartuteko itzaldia ostegunean. Mendialdea institutuko guraso elkarteak antolaturiko itzaldi honetan, gizarte zerbitzuetako ez ditzaile bat eta berriozarko gazteria planan diarduen beste bat arituko dira izlari gisa. Hauek bajeretan murgilduriko gazte naisi hartuko dute mintzagai eta beren ikuspuntu teknikoa luzatuko dutze. Itzaldia biharra txaldeko seiretan kulturgunean eginen da. Eguraldiaz mintzatzeko unea dugu orain zer dio gaurko iragarpenak garazi. Zerua udeitxu edo oso udeitxu egongo dela dio gaurko iragarpenak, jondurio zaparra da txiki batzuk botako ditu gauean natartuko duela, guizalean eta guizean guiz, elurkota bostreun metrora egongo da, eguerdian aldi zazpireun bederatzereun metrora igoko dela, iparraldeko haize, hau luizebeliko da boladako gorrekin batez ere xabi atxaldean eta temperatura zure daukionean gutxi edo nahiko dira. Eta hau izan da guztia gaurko albistegiari dagokionez, informazio gehiago datu zen orduetan, berriozar irratiaren sintonian FMko eun puntu zorrotzean edo ordu oro interneten eguzkiplaza.neten.